fui, Uh, uh. Desde aí que eu vou passar nessa casa. Trouxe um drink, o um que eu comprei lá na quebrada. Eu quero te ver visada. Rebolando na minha cara. Desde aí que eu vou passar nessa casa. Trouxe um drink, o um que eu comprei lá na quebrada. Eu quero te ver brisada fumando na minha cara. Hoje eu coloquei minha nave pra acelerar. Vamos na Versace, Fendi, Gucci Prada. Sem pensar no amanhã, mas eu tô vivendo. Gastando dinheiro pé que eu tô correndo. Eu não tenho tempo pra me preocupar. Toda negatividade eu jogo pra lá. Ela quer sentar pra mim, que eu sou rico, bem novinho. E eu tô pronto pra estourar. Eu sei que ela quer se aposentar, mas não vai. Disse que é linda essa e V do pai. Eu fiz tudo aquilo que esses boys não faz. E ela tá pedindo mais. Doida pra ganhar tapão do pai, mas não vai disse que é linda essa Louis do pai Eu fiz tudo aquilo que esses boyzinho não faz E ela tá pedindo mais Louca pra ganhar tapão tá do pai Desde aí que eu vou passar nessa casa Trouxe um drink, o tanque que eu comprei lá na quebrada Eu quero te ver visada Rebolando na minha cara Desde aí que eu vou passar nessa casa Trouxe um drink, o tanque que eu comprei lá na quebrada quero te ver brisada. Rebolando na minha cara. Diz então que é a horror. Partiu pra quebrada. É Todo de lacoste. Ela de Bela máfia. Que bobo ela rouba cena. Se mexer é problema. Eu tô sempre amado. Se tenta é caixão e vela. Eu já sofri pra caralho pra hoje forgar. Pra entrar em qualquer loja e poder roncar difícil pra mim. Não era tão fácil assim. Parasita eu tive que passar. E ela quer se aposentar. Mas aonde vai? Disse que é linda essa Louis do pai. Eu fiz tudo aquilo que esses boys não faz. E ela tá pedindo mais. Doida pra ganhar tapão do pai. Mas aonde vai? Disse que é linda essa Louis do pai. Que eu fiz tudo aquilo que esses boyzinho não faz. E ela tá pedindo mais. Louca pra ganhar tapão do pai. Desde aí que eu vou passar na sua casa. Trouxe um drink, o funk que eu comprei lá na quebrada. Eu quero te ver visada, rebolando na minha cara. Desde aí que eu vou passar na sua casa. Trouxe um drink, o funk que eu comprei lá na quebrada. Eu quero te ver visada, rebolando na minha cara.